pones en tensión cuando bailas así, porque te quiero para mí y no te quiero compartir. Pero si no te pone para mí, no te me venga a arrepentir cuando salgan de por ahí. Me pones en tensión. calle. A la discoteca sabe que llegó usted por el piquete que le diste, bebé. Yo sé que tú eres de esa mala, bebé. Te va a comerte eso como si fuera un mele. Me gusta tenerte conmigo, bebé. Como esa vez que te metí, sé que te gustan los lujos, baby, desde que te vi. Te conocí y ahora yo te voy a conocerte, que pega. en la mano 1.40 punto por si tu jevito los problemas se inventa. Te canto perreo para que tú lo sientas, mientras te meto ese en se lamenta. Seguimos fumeteo, hoy me lleva la más bonita y le dedico todos mis chanteos. Ella sabe que yo soy baby el del palabreo, El lápiz de oro por arriba ni los veo. Baby, vamos a repetir bombón, cuando encima te pesas derretir, te mojé eso cuando te rompí el traste. Mientras pito te fumaste y el pito le dejaste. Por ti pasa amor, le millones gate. Porque te gustan los flightes. No me dejes porque cuando lo meñaste, loco me dejaste. A ese bebé le gustan los gantes de antes. Le doy por atrás y por delante. Ese culo quiero hacer lo mío, bebé. Me veo corte que le diste, que linda te ve me vez. Tensión, cuando bailas así, porque te quiero para mí y no te quiero compartir. Me pone tensión cuando me bailas así. Yo no me voy a repetir, lo vamos a repetir cuando te partí. Ponte pa mí, vamos pa Miami, te gusta la mami Loki. Pronto en un Ferrari, vamos a after party pa que tú me bailes. más vale que me salve que con la guachas que le gusta el chupete. Se nos suma el tunachi con la comida Versace y me dice si un pase de for me. Y no, que me calienta como el sol cuando sube el vestido. No entiendo al cupido, pero sé que a todos lados te pones en tensión cuando bailas así. Porque te quiero para mí y no te quiero compartir. por ahí. Me pone tensión cuando me baila así. Yo no me voy a arrepentir y lo vamos a repetir.